Մենք մենակ ենք եւ պետք է ապավինենք միայն մեր ուժերին, թե ճակատը պաշտպանելու եւ թե երկրի ներսը կարգ հաստատելու համար։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիր Արամ Մանուկյանի խոսքերն են, որոնք թվում է հենց այսօրվա մասին են։ Իրատես ու շրջահայաց հանգոտրում կամք եւ ժողովրդի ճակատագրի հանդեպ մեծագույն պատասխանատվություն ունեցող քաղաքական գործիչը գալիք սերունդերին փոխանցել է մեծագույն падգամ՝ ապավինել միայն ու միայն սեփական ուժերին ու չդադարել պայքարել։ Օրը պատահարի թե եւս մեկ անգամ վերաիմաստավորելու հայացքի անցած ճանապարհը Արամ Մանուկյանի օրերից մինչև մեր օրեր, ասում է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Նորայր Մկրչյանը։ Եվ մտովի վերապրելով այդ անասելի ծանր ճակատագրական սպառնալիքներով եւ զրկանքներով լի իրադարձությունները կարող ենք վճռականորեն բարձրաձայնել, որ մենք այսօր ապրելով Արցախում հերթական անգամ ի վիճակի ենք կերտել այն նույն հրաշքը, որը ժամանակին կերտվել է Վանում, Սարդարապատում, Շուշիում։ Արամ Մանուկյանն ասում էր. Ես լավ գիտեմ Ղարաբաղը, որովհետև ես նրա զավակն եմ։ Ծնունդով Շուշեցի Արամը դեռ աշակերտական տարիներից մասնակցում էր հեղափոխական շարժումներին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Լեռնիկ Հովանիսյանի խոսքով Արամ Մանուկյանը պայքարում էր ամեն տեսակ խորտ երևույթների դեմ, որ կար այն ժամանակ հայ հասարակության մեջ։ Ինքը ամենամեծ պայքարն էր մղում հայ ժողովրդի հատվածականության այդ մտայնությունների դեմ։ Ներսի դրսի հատկապես վանում ինքը քանի որ դրսից եկած էր պետք է կարողանար գավառական հայրենասիրության վեն ժամանակ տարված հատկապես վանի երիտասարդությանը համոզել, որ ինքը եկել է իրենց փրկելու, եկել է երկրում ազգային աստագրական գաղափարները արմատավորելու։ Եվ Արամը իր շրջահայացությամբ իր այդ հաստատականությամբ կարողացավ Վանում ձեռք բերել այնպիսի հեղինակություն, որ նույնիսկ քրդերը Արամ Մամիկյանի նամակ գրելիս գրում էին վսեմափայլ պարոն Արամ։ Եվ պատահական չի, որ Վանում ստացավ նաև Փաշա մականունը։ Արամ Մանուկյանի ամենամեծ ծառայությունն իր ժողովրդին Սարդարապետի հերոսամարտի օրերին էր։ Իր կազմակերպչական մեծ ունակություններով Թշնամուն դիմակայելու վճռականությամբ մեծագույն երանդով ու լավատեսությամբ կազմակերպվեց Սարդարապետի եւ Բաշ ապարանի հերթական հերոսամարտերը, որոնք հայ ժողովրդին փրկեցին վերջնական բնաջնջումից եւ ապահովեցին հայոց անկախ պետականության վերականգնումը։ Վերջին 100 տարիների պատմության մեջ պետական մտածելակերպի արմատավորման լավագույն օրինակը Արամ Մանուկյանն է, ասում է ազգային ժողովի դաշնակցություն Հանրապետություն խմբակցության падգամավոր Դավիթ Իշխանյանը։ Հանձնվությունը առաջնորդ լինելու հանգամանքը մենք շատ ենք խոսում առաջնորդի գաղափարից ով է առաջնորդը եւ եթե մեր օրերը վերում ենք փորձում ենք համատել Արամի ապրած ժամանակաշրջանին ես թերևս իրավունք իսկ վերապահեմ մեր ժամանակներում համատել Արթուր Մկրտչյանի հետ ճիշտ է երկուսն էլ շատ կարճ պաշտոնավարեցին անկախ հանրապետության այսպես ծնունդի ժամանակահատվածում եւ երկուսն էլ իրենց գծերով շատ նմանություններ ունեն 1919 թվականի հունվարի 29-ին Արամ Մանուկյանը մահանում է բծավոր տիֆից։ Ըստ ժամանակակիցների Հարամ Մանուկյանի հուղարկավորությունը իսկական համաժողովրդական սուքի է վերածվել։ Հուղարկավորության ժամանակ Նիկոլ Աղբալյանը հարցունքն աչքերին ասել է արդեն պատմական դարձած խոսքը. Երբ գիշերը գա, մտեք ձեր հոգու սենյակն ու խոսեք ձեր խղճի հետ եւ ասեք. արդյոք աշխատել եք հայ ժողովրդի համար ինչպես Արամը։ Եղել եք այնքան անցնազող, որքան Արամը։ Տվել եք ձեր ամբողջ կյանքը հայ ժողովրդին ինչպես Արամը։ Արամ Մանուկյանի ծննդյան 144-ամյակի նվիրված ցուցահանդեսը կգործի երկու շաբաթ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։